onos nomis domenos leon einae. Onos doran leontos ependytheis, leon enomis de topazin, cae fugae men en antropon, fugae de poimnion. Hos de anemum pneusantos, he dora periae rethe, cae gymnos ho onos ene, tote de pantes epidramontes zulois cae ropalois auton epaion. Hoti penes cae idiootes on, me mimuta ton plusion, me pote categelasteis cae kinduneuseis, to garxenon anoiceion.